إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Aleyhlerine yol ancak kendileri zengin kimseler olduğu halde sırf cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Onlar geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Allah da isyanlarındaki inatları sebebiyle onların kalplerini mühürledi. Artık onlar hakkı bilmezler. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون O münafıklar Tebuk'ten kendilerine döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki hiç mazerette bulunmayın. Size asla inanmayacağız. Allah sizin haberlerinizden bir kısmını gerçekten bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecek, Resulü de. Sonra gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Artık o da size yapmakta olduğunuzu haber verecektir. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون Onlara döndüğünüz zaman kendilerini kınamaktan vazgeçesiniz diye size Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pisliktir. Kazanmakta oldukları günahlarına ceza olarak varacakları yer ise cehennemdir. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين kendilerinden razı olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile artık Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. El-A'rabu eşeddu küfran ve nifâqa ve ecderu en la ya'lemu hudude ma enzelallahu ala rasulih vallahu alimun hakim. Arapların göçebe kısmı olan Bedeviler, küfür ve nifak cihetiyle şehirdekilerden daha şiddetli ve Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin, o hükümlerin hududunu bilmemeye daha layıktırlar. Allah ise alim, hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء Vallahu semi'un alim. Hem bedevilerden öylesi vardır ki Allah yolunda harcadığınız zarar sayar ve bundan kurtulmak için sizin başınıza belalar gelmesini bekler. O kötü bela kendi başlarına gelsin. Halbuki Allah semi, onların sözlerini hakkıyla işitendir. Alim, niyetlerini hakkıyla bilendir.'' ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم öylesi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder, Allah yolunda harcadığını Allah katında yakınlıklara ve peygamberin dualarına vesile sayar. Bilesiniz ki gerçekten o harcadıkları şeyler kendileri için Allah katında bir yakınlıktır. Allah onları yakında rahmetine, cennetine koyacaktır.'' Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir.'' والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز Sabikunun İslam'a olan hizmetleriyle öne geçenlerin birincileri olan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur ve onlar da ondan razı olmuşlardır. Ve Allah onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar da vardır. Medine halkında da bazıları vardır ki nifakta maharet kazanmışlardır. Sen ise onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onlara yakında iki defa dünyada ve kabirde azap edeceğiz. Sonra da ahirette büyük bir azaba döndürüleceklerdir. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ Diğerleri de günahlarını itiraf ettiler. Salih bir ameli kötü olan bir başkasıyla karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Onların mallarından bir sadaka al ki onunla kendilerini günahlardan temizleyesin ve onları arındırasın. Hem onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için kalplerini bir yatıştırmadır. Allah ise semi her şeyi işitendir. Alim hakkıyla bilendir. Elem ya'lemu ennallaha huve yekbelu tevbete an ibadihi ve ye'hudu sadakat ve ennallaha huve tevvabur rahim. Bilmediler mi ki kullarından tevbeyi kabul eden ve sadakaları alan şüphesiz ancak Allah'tır. Tevvab, tevbeleri çok kabul eden, rahim, kullarına çok merhamet eden de ancak Allah'tır. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Ve de ki, dilediğinizi yapın. Artık yaptığınızı Allah görecek. Resulü ve müminler de. Sonra yakında gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Artık o da size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. وآخرون مرجون savaşa gitmeyenlerin diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmış kimselerdir. Onlara ya azap eder ya da hikmetine binaen kendi lütfundan tevbelerini kabul eder.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 Onlar iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin de edeceklerdir. Halbuki Allah şahitlik eder ki şüphesiz onlar elbette yalancıdırlar. La taqum fihi ebeda la mescidun ussise ala takva min awwal yawmin ahakku an taqume fihi fihi ricalun yuhibbuna an yetatahharu vallahu yuhibbul muttahhirin Orada hiçbir vakit namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Orada günahlarından temizlenmeyi seven erler vardır. Allah da iyice temizlenenleri sever. Efemen essese bunyanehu ala takva minallahi ve ridvanin hayr. Hayrun أسس بنيانه على شفا جرف هار جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين O halde binasını Allah'tan sakınma, takva üzere olma korkusu ile ve bir rıdvan onun rızası üzerine kuran mümin bir kimse mi hayırlıdır yoksa binasını yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan münafık bir kimse mi? Halbuki Allah zalimler topluluğunu küfürleri sebebiyle hidayete erdirmez.'' لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم Onların yaptıkları bina kalpleri parçalanıncaya, ölünceye kadar kalplerinde bir şüphe ve nifak sebebi olarak devam edecektir. Allah ise alim, hakkıyla bilendir. Hakim her işi hikmetli olandır.''